ta'ala kisha italipwa kila nafsi kwa yale ambayo iliyoyachuma nao hawatadhulumiwa ndugu zangu waislamu maisha ya kidunia ni maisha ambayo ni mafupi na maisha yenye kudanganya, ndani yake tukaekewa mambo mengi, mambo ambayo ya kuitabarisha nafsi, mambo ya kuipumbaza nafsi, mambo ya kuitoa nafsi katika yale malengo kusudiwa ya kuumba kwake na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, inna dunya hulwatun khadra hakika dunia hii ni tamu dunia hii mandhari yake inapendeza ni ya kijani kibichi kabisa wa inna allaha ta'ala na kwa hakika allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifukum fiha ye allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni kama makhalifa katika dunia dunia ambayo ni tamu dunia ambayo ina mandhari ya kupendeza ina rangi ya janibichi mandhari yake napendeza katika macho ina ladha katika ulimi na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni katika dunia hilo kama makhalifa liyandhura kaifa ta'malun ili Allah subhanahu wa ta'ala atazame namna gani mtafanya nini kitu gani mtafanya fattaqu dunya akasema iogopeni dunia wattaqu nisaa na waogopeni wanawake hakika fitina ya mwanzo kwa wana wa Israeli watoto wa nabii Yaqub alayhi salatu wassalam alyahud fitna ya mwanzo ambayo iliwapata Bani israil ilikuwa ni kuhusu kina mama kuwahusu wanawake ndugu zangu waislamu maisha ya kidunia ni maisha mafupi amesema Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi algharur kamwe abadan yasije yakakudanganyeni ya yasije kawaghuri haya maisha ya kidunia na wala asikudanganyeni kwa Allah tabaraka wa taala ni mdanganyaji tuwe na tahadhari katika mambo ya kidunia kadhalika na dunia yenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea katika ulimwengu mambo mepesi kuyatekeleza Rabbuna subhanahu wa ta'ala hakuweka kwetu sisi jambo lolote gumu akatuamrisha kulifanya gumu hilo mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha akatuwekea katika ibada ni mambo mepesi kama alivyosema Allah subhanahu yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr Allah tabaraka wa taala anakutakieni mambo mepesi na wala hataki kwenu mambo magumu na mambo mazito na akasema mtume alayhi salatu wassalam ad-dinu yusrun uislamu dini ni mepesi mambo yake ni mepesi walan nishada ad-din ahadun illa ghalaba na hapana yote ambaye atakuja kuifanya nzito na gumu hii dini ile itamshinda kwa sababu mambo yake ni mepesi sana ndugu zangu waislamu katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi waja wake kiujumla na hasatan sisi ambao tulimwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni almubarara almubadaratu ila alkhairat au ila alkhair ni katika jambo la kukimbia na kufanya haraka kuenda kuyatekeleza mambo ya khair katika miongoni mwa mambo ambayo Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kwa maeneo mengi kwenye Qur'an ni katika jambo la kufanya haraka na kukimbilia kuziendea khair kwa mfano amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani nasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra' wad darra' wal kafirin al ghayr wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin anasema Allah subhana akituambia sisi waja wake waislamu waja wake waumini akisema rabbuna jalla shanuhu wasari'u nakimbilieni fanyeni haraka nendeni kwa uharaka ila maghfiratin min rabbikum kimbilieni kwa haraka wenda katika msamaha maghfira msamaha wa dhambi utokao kwa bwana wenu mlezi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u anasema rabbuna nakimbilieni haraka ila maghfiratin min rabbikum wenda katika msamaha utokao kwa mwana wenu mlezi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin na pepo ardhuha samawati wal ardh ule upana wake pepo ni baina ya mbingu na ardhi upana wa pepo anasema Allah tabaraka wa taala ni mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin hiyo pepo imeandaliwa kwa ajili ya wale waje ambao waumini wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala watakaotekeleza maamrisho ya Allah subhana wakajiweka mbali na makatazo yake kwa imani ya Allah tabaraka wa taala wakafanya amali zao kwa ikhlas wakamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala wakamkusudia Allah tabaraka wa ta'ala katika kila neno lao katika kila matendo yao wakafanya kwa ajili yake mukhlisina lahu din wakatakasa kwake dini Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika wakayafanya matendo hayo katika mweko na sura ile ambayo alikuja kuielekeza na kuifundisha mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam kwa sababu hakuna amali hata moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakayokubaliwa endapo itakosa moja ya sharti mbili al-ikhlas kumtakasia Allah tabaraka wa ta'ala kila amali yako kila neno lako kila ibada lako wa mutabaatu rasulihi alayhi salatu wassalam na kutekeleza ibada yako kwa kumfata mtume wake Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam ukifanya ibada kwa ikhlas ukawa wewe wafanya ibada huku walia watetemeka una hofu mukhlisun fi qalbika ukawa wewe una ikhlas katika moyo wako lakini ibada yenye ikhlas ikakosa kumfata mtume alayhi salatu wassalam ni ibada isiyokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada isiyokubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala na kinyume chake ukafanya ibada ambayo imewafiki sunna za mtume alayhi salatu wassalam lakini ukafanya kwa ria ukafanya ili watu wakuangalie watu wakusifie watu wakuandike, watu wakutaje, watu wakupende kwa sababu ya amali zako za kidunia, amali ambayo imewafiki sunna, lakini ukakosa ikhlas, amali hiyo haiwezi kubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ni lazima amali yote ambayo ni njema mbele ya Allah tabaraka wa taala kukubaliwa kwake ni lazima iwe na ikhlas wa mutabaati rasulihi alayhi salatu wassalam, ukafanya amali kwa ikhlas kwa mutabaa ukawa hayo ndio maisha yako Allah tabaraka wa taala ameandaa kwa ajili ya waumini pepo ambayo kataja upana wake hakutaja urefu wake na yajulikana kitu chochote upana unakuwa ni mdogo kuliko urefu ukitaja upana maana yake hicho kitu urefu wake ni mkubwa ni mkubwa ni mkubwa hapa na ambaye atatasawara upana wa eneo la peponi Allah anasema wasari'u fanyeni haraka kimbilieni nendeni kwa haraka ila maghfiratin min rabbikum nendeni kwenye msamaha utokao kwa Mola wenu msamaha sio nyumba msamaha siyo gari msamaha sio kitu ambacho cha kuhisu kakishika yani Allah tabaraka wa taala ameyaweka mambo ambayo ya kiibada mambo ya kimatendo mambo ya kimaneno hayo matendo hizo amali ukifanya wewe mwanadamu muislamu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ye Allah atafuta dhambi zako dhambi atakufutia ni mambo kwa mamilioni yaliyowekwa muislamu akiyafanya anapata msamaha wa Allah tabaraka wa taala ndio Allah anasema wasari'u hayo mambo yakimbilieni nendeni kwa haraka acheni uvivu acheni taswif kusema nitafanya inshallah nitafanya ukijiona kusudia anza leo kwa sababu sema wa jannatin na pepo ardhuha samawati wal ardh upana wake ni mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin na hiyo pepo imeandaliwa kwa waja waumini wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yunfiquna fi sarra hao miongoni mwa sifa za wachaji ambao Allah tabaraka wa taala kawaandalia pepo yenye upana wa mbingu na ardhi akasema alladhina yunfiquna fi sarra ni wale waja ambao wacha Mungu hao ni wale ambao wanaotoa mali zao wanatoa mali Allah alizowaruzuku fi sarai wal dharra katika hali ya wepesi katika hali ya uzito katika hali ya furaha katika hali ya majonzi katika hali ya utajiri katika hali ya umaskini katika hali ya wasaa na katika hali ya dhiki kipato chake ni duni maisha yake ya siku yeye laala anapata elfu tano elfu sita hali ya kuwa mahitaji yake nyumbani atumie elfu kumi na tano ishirini lakini Allah tabaraka wa taala riziki yake ameikunja kwa kumtahidi na kumjaribu maadhalika pamoja na hayo yeye haachi swala infaq fi sabilillah suala kutoa mali yake la kuitumia mali yake akaitoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala alladhina yunfiquna fi sarra wadh-dharra walkadhimina alghayz sifa ya pili akasema na wale watu ambao wanaozuia hasira zao wanakadhibishwa wanaudhiwa wanakerwa wanafanywa mambo mazito lakini yeye akadhibiti hasira zake akazima uchungu wake akawa yeye hariyeti wala halipizi wala harejeshi bali yeye kila watu wanavyomtafuta watu wanavyomchanganisha wanavyomzushia wanavyomtuhumu wakamfanya maudhi na inda na inadi na tuhuma chokochoko, akawa yeye ametuweka katika mstari wake ule ule, walkadhibina alghaidh, na waja ambao wenye kuzima hasira wakazuia ghadhab, bali Allah sema walafina anin nas, na wale wenye kuwasamehe watu kaudhiwa na laala ana uwezo intiqam lakini yeye akaamua kwanza azuia sira yake na baadaye asamehe wal afina anin nas na wale wenye kuwasamehe watu na Allah kasema wallahu yuhibbul muhsinin na Allah tabaraka wa taala anawapenda watu muhsinin asalu Allah tabaraka wa taala hayaj'alana minhum ya rabbal alamin namuomba Allah subhana atujalie sisi na waislamu wenzetu walioko hapa na sehemu zote iwe ni miongoni mwa mutakina ambao wamejipamba na sifa hizi za al-infaq wa ile kuzuia hasira kadhalika na kuwasamehe watu hata baada ya kuudhiwa inna waliyudhalika walqadiru alayhi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا aya tuliyosoma ni wazi kwamba inatuhimiza sisi masala ya kukimbilia katika mambo ya kheri katika msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda katika amali njema kusikimbilia الامام مسلم رحمه الله تعالى انا لي حديث يا ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكسم ابي هريره يا قوما حقيقه مجمه الله عليه الصلاه والسلام كسم بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا حديث أبي هريرة سيممتم عليه الصلاة والسلام wasalam kasema kutuamsha سيسي أمتي واكي katika jambo la kufanya haraka kukimbia katika mambo ya kheri sema badiru bil a'mal enyi ummati wangu kimbilieni kwenye amali njema kimbilieni amali njema ziendeni kwa haraka amali njema kuzifanya usiseme nitafanya kesho fanya leo usiseme nitafanya baadaye fanya hivi sasa usiingojie hali usiungeje wakati anza leo badiru bil amal kimbilieni kwenye amali njema shakasema fitanan ka qita'il layli almudlim fitna fitna fitna ni kama kipande cha usiku wenye giza fitna ikiingia pahala ndugu yangu muislamu huwa huoni pa kukanyaga huoni mbele yako huoni mwelekeo fitna ikishika pahala pale kwa sawasawa na usiku mnene huyaoni makhraj huoni mwelekeo ndio mtume asema usingoje fitna kwa sababu fitna asema kakhita'i al-layl al-mudlim bikama vipande vya usiku wenye kiza kiza totoro yusbihu ar-rajulu mu'minan anaweza akaamka mtu asubuhi ni Muislamu ataamka mtu asubuhi ni Muislamu wayumsi kafiran na akasema lakini atafika jioni tayari yeye amekuwa kafiri kaamka asubuhi muislamu shahada mbili kasali alfajiri kasali dhuhur kasali asr lakini fitna ikiingia huyu ambaye kamka asubuhi ni muislamu wayumsi kafiran anasema atafika jioni akiwa ni kafir ameshaacha dini yake kaacha uislamu wake au yumsi musliman au anaweza kafika jioni muislamu kaamka alfajiri kaamka asubuhi muislamu akashinda na imani yake mpaka jioni ila sema wayusbihu kafiran ule usiku mmoja ukamtosha yeye kuamka asubuhi akiwa kafiri wal iyadhu billah Allah tustiri ya rab Allah tuhifadhi Allah tulinde na kufur lakini anasema fitna ikiingia ni kwa muda mchache sana anaweza akamka mwanadamu asubuhi ni Muislamu akafika jioni ni kafiri au jioni Muislamu asubuhi ni kafiri akasema yabiu dinahu akaiuza dini yake na hakuna biashara mbaya kama kuuza dini hakuna bidhaa mbaya duniani kama wewe kupokea thamani yoyote hata kama thamani hiyo ni adunia wa mafiha iwe dunia na vilivyo ndani yake ufungashiwe wewe upoe yote lakini kwa mbadala wa kutoa dini yako umekula hasara yabiu dinahu anasema huyo mwanadamu huyo mtu huyo ataiuza dini yake biaradhi min ad-dunya kwa pato dogo sana la kidunia ukiwa na majumba ukiwa na magari ukiwa na cheo ukiwa na nguvu ukiwa na wafuasi ukiwa ukiwa ukiwa mwisho wako ni sini kifo na ukifa waenda nini zaidi ya sanda tatu kwa mwanamume vitambaa vitatu vya sanda alivyozongwazongwa navyo hakuna kanzu hakuna suruali hakuna fulana hakuna kofia hamna mfuko la amala wala amali wapelekwa ala aktafi nnas wapelekwa wewe katika mabega ya wanadamu maviet malenikuza magari ya kifahari yako majumbani katika matenti yamewekwa vivuli wapelekwa katika ulimwengu wako mwingine katika maisha ya barzakh na duniani uliuza dini kwa sababu ya fitna kipindi cha fitna kikiingia wanaweza watu wakatetereka wakapoteza mpaka imani zao mpaka uislamu wao na dini yao ndio maana katika mwanzo wa hadithi akasema mtume alayhi salatu wassalam badiru bil a'mal fanyeni haraka zikimbilieni amali njema kwa sababu fitna ni kama kipande cha usiku wenye giza ndugu zangu waislamu katika hadithi nyingine ambayo ni mutafakun alaihi kadhalika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu arda anasema jaa rajulun ila an alayhi salatu wasalam alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqala yule mtu akasema ya rasulullah e mtume wa Allah ayu sadaqati afdal nauliza mimi rasulullah nimekuja nina nimetatikiwa hapa ayu sadaqati afdal ya rasulullah ni sadaka gani mimi kuitoa ni bora zaidi kuitoa sadaka hiyo jaa rajulun alikuja mwanamume mmoja ila nabii kwa mtume sallam faqala kasema ya rasulullah ewe mtume wa allah ayu sadaqati afdal ni sadaka gani ambayo ni bora zaidi na hadithi hii sahaba hakumaanisha mali au aina sadaka bali yalimaanisha ni wakati gani ambao mimi ndio bora kutoa sadaka yangu na sadaka kutoa ni wakati gani bora qala mtume akasema sadaka wakati bora sana ni wewe kutoa sadaka wa anta sahihun shahihun wakati bora sana antasaddaqa ni wewe utoe sadaka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala wa anta sahihun na wewe ni mzima mzima wa afya wajiona mzima huu uzima wetu huu mzima wa anta sahihun toa sadaka ukiwa mzima shahihun tena ukiwa wewe una kile choyo cha mali kwa sababu kila nafsi imeumbiwa kupenda ile mali choyo cha mali taksha alfakhra itoe sadaka yako toa mali yako ukiwa wewe ni mzima una choyo cha nafsi yako kupendi kupungukiwa taksha alfakhra ukiwa na hali ya wewe waogopa ufakiri wataamulu alghina na huku unayo matumaini na matarajio ya kuwa na utajiri sahihun shahihun taksha alfakhra tamulul khina umzima wapenda mali yako tena sema waogopa ufakiri na wautarajia utajiri asema la tumhil wala tumhil na wala usikae usisubiri usingoje hata mpaka idha balaghati lhulquma usingoje mpaka ambao roho ishafika kwenye hulqum yatolewa wakati wa kufa na una mali taqul hapo ukasema li fulani kadha wa li fulani kadha wa li fulani kadha wa qad li fulani wala tumhil usisubiri usikae mpaka sema idha balagatil hulqum mpaka roho sasa wafa yatolewa ishakusanywa ishafika kwenye koo roho yatolewa hapo sasa wewe kulto ukasema li fulani kadha walifulani kadha kwenye kitanda cha umauti uko pale ndio wasema mpeni fulani sadaka kiasi fulani na fulani mpeni kiasi fulani na fulani apwe kiasi fulani mtume asema wakadikana li fulani na kiasi hicho sadaka hiyo katika uhai wako uzima wako ilikuwa ni ya fulani umpe zabani lakini ukachelewa lakini ukasema mtafanya mauti anakufikia sadaka ukutoa kadhalika wale watoto uliowaacha kama warathi watoto wenyewe ndio hawa watoto ndio hawa kila mmoja ajua watoto wake alionao tuomba Allah salama na afya sasa watoto wale uliowaacha na mali kuna kiasi kimekaa wadhani wewe kwa style na aina na sampuli ya watoto ulionao hivi watarajia wewe siku utakapokufa kuna mmoja wao au wawili wao au watatu wao wakasema jamani kabla ya kurithiana kabla ya kugawana mali kabla ya kuhesabu hapa kwanza tumtolee mzazi wetu gao fulani sehemu fulani sadaqatun jariya waona unaye mtoto huyo waona unaye huyo mtoto huyo atakaye waimiza ndugu zake na kaka zake na dada zake jamani hizi elfu hamsini jamani hizi laki tano jamani hii milioni tutoweni laki moja au elfu hamsini tumtolee mzazi wetu sadaqatun jaria lahala hakuwahi alikuwa kwa ajili yetu sisi alitupambania akawa tupigania jamaa kabla mirathi tumtolee mzee huyo mtoto unaye huyo mtoto unaye kwa sampuli hiyo au ndio wale ambao wewe uko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 يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين